Բարև բարեկամներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ինչպես պաշտպանվել գրիպից եւ այլ օթակաթիլային վարակներից։ Աշխարհում տարաբնույթ հիվանդությունների շարքում կան նաև սեզոնային բնույթ գրող հիվանդություններ, որոնց թվում է գրիպը։ Արցախի հանրապետությունում այս օրերին դարձյալ գլուխ է բարձրացրել գրիպ հիվանդությունը։ Շատ հաճախ զբաղվում ենք ինքնաբուժմամբ, ինչը ավելի է բարթացնում հիվանդությունը։ Միջդեռ կան այսպես կոչված բժշկական խորհուրդներ, որոնց հետևելիս կարող ես խուսափել գրիպից։ Եթե շփվել է գրիպով հիվանդ մարդկանց հետ, ապա անպայման անհրաժեշտ է ձերքերը լվանալ օճառով կամ մաքուր սպիրտ պարունակող ախտահանող միջոցով անհրաժեշտ է խուսափել հիվանդ մարդկանց հետ շփվելուց բնակելի տարածքում հաճախակի պետք է կատարել պատշաճ օթափողություն Thank you Բարգամներ այսօր առողջություն հաղորդաշարի հյուրն է Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր համաճարակաբան Կարինե Բալայանը։ Տիկին Կարինե, այսօր մենք կխոսենք սեզոնային բնույթ կրող հիվանդությունների մասին։ Որոնք են այդ հիվանդությունները, ինչու են կոչվում սեզոնային բնույթ կրող հիվանդություններ։ Ամեն տարի Արցախի հանրապետությունում իրականացվում է սուրվարակիչ հիվանդությունների եւ գրիպի հիվանդությունները բնակչության շրջանում սկսած նոյեմբերի 1-ից մինչև ապրիլի վերջը իրականացվում է վերին շնչուղիների սուրվարակների եւ գրիպի մոնիտորինգը։ Այսինքն առողջապահության նախարարությունը տեղյակ է հիվանդությունների գրանցման քանակի մասին վերահսկում է եւ տալիս է խորհուրդներ։ Սեզոնային գրիպի այս տարի ունի մեր տարածքում շրջափուլում է գրիպ A տիպի H1N1 e վիրուսի ենթատիպը։ Այդ սեզոնային գրիպը ունի կլինիկական բնորոշումներ՝ բարձր ջերմություն է, հազ, կոնյուկտիվիտ, թուլություն, հարբուխելինա, բարձր ջերմություն, կարող է լինի նաև լուծ, թուլություն։ Եթե ժամանակին չի հոսպիտալացվում, չի բուժվում, ավելի հաճախ է տալիս բարդություններ թոքաբոմբից եղող, բրոնխիտներից եղող, բրոնխիոլիտներից եղող եւ այլ, որբեզի ժամանակին բուժել հիվանդներին տարածքային ամբուլատոր եւ ՀԲԿ-ի պոլիկլինիկան դիմող հիվանդները ըստ կլինիկական ցուցումով հոսպիտալացվում են։ Կոչմանում բնակչությանը չսպառվել ինքնագործությամբ հիվանդության պահից սկսած հենց առաջի օրերին դիմել տեղամասային պոլիկլինիկա բուժող նշանակելու համար իր տեղամասային բժիշկների մանկաբույժի կամ թերապևտ Մի քանի ամիս առաջ Արցախի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում հպարտությամբ էինք խոսում, որ մուտք չի գործել գրիպը մեզ մոտ։ Այսպես օրինակ Վրաստանում բարձր դոգոս էր կազմում։ Ես անձամբ եղել եմ Ասկերանի շրջանի, Մարտակերտի շրջանի մի շարք գյուղերում, վերջերս են վերադարձել գործողումներից։ Մուշկետի վարիշները պնդում են, որ քիչ է գրանցվել։ Ճիշտ է դա արդյոք։ Մեզ մոտ ամեն տարի հաշվարկ է կատարվում սորվարակիչ հիվանդությունների, շնչարական սորվարակիչ հիվանդությունների այս տարի օհակի մի քիչ բարձր է երկու անգամ աճել է սորովիրուսային հիվանդությունները նույնպես մենք օհարկել ենք Հայաստանի Հանրապետություն 17 քսոկ որպեսի ճշտեք գրիպը շրջանառում է մեր տարածք թե ոչ 17 քսոկից 5 հիվանդի ոչ հայտնաբերել է գրիպ A տիպի H1N1 ենթատիպը Բայց մենք նաև ստացել ենք հումանիտար ճանապարհով գրիպի պատվաստանյութը։ Դեկտեմբեր ամսում վերջացրել ենք մոտ 1100 անց պատվաստվել է։ Դա էլ իր դերը խաղում, որ այս տարի ցանր դեպքեր չեք ունեցել։ Չնայած որ ունենք վերակենդանացման բաժանմունքում բայց առողջացումով երեխաները դուրս են գրվում։ Գրիպի պատվաստանյութը ինչ է նորություն է մեզ մոտ։ Ոչ, ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետությունում առողջապահական նախարարությունը հատկանում է մեզ որոշ չափով դեղորայք գրիպի պատվաստանյութը, ասեն որ 6 ամիս առաջ համաշխարհային կազմակերպությունը որոշում է մինչև սեզոնային գրիպի գրանցումը որոշում է եւ նախատեսում է ինչ գրիպի տիպերին շրջափուլում լինելով եւ ստեղծում են պատվաստանյութ տվյալ սեզոնի համար։ Այսինքն տվյալ սեզոնի համար տարբեր տիպեր են լինում։ Մեզ մոտ այս տարի շրջափուլում է գտնվում H1N1 ենթատիպը գրիպ A, գրիպ A H3N3, H3N2 ենթատիպը եւ գրիպ B տիպերը։ Տրանսկլինիկան նույնն են եւ մենք կարող եք ասել այսօրվա դրության բացի գրիպի տիպերից ունենք բազմազան վերին շնչուղիների սորվարակների վիրուսները Մենք ստացել եք նաև Երևանից շտաբ հաղորդագրություն, նաև ունենք պարվովիրուսներ, ունենք մրսածության վիրուսները, ունենք ռինովիրուսներ, ադենովիրուսներ։ Ուզում եմ ասեմ, ոչ միայն գրիպի վիրուսն է շրջափուլում գտնում եւ այլ վիրուսները։ Այսօրվա դրությամբ, չնայած որ երկու անգամ աճել են, այս տարի հատկապես 90%-ը կազմում են երեխաները հիվանդության, որպես խոցելի եւ մեծահասակները։ Ասեմ, որ մեծահասակների մոտ եւ երեխաները կազմում են ռիսկի խմբեր, դրանց մոտ ավելի ծանր է ընթացք է ունենում եւ որպես խոսափել պետք է դիմեն տեղամասային մանկաբուժի կամ թերապևտի ժամանակի բուժումը ստանալու։ Մեր տարածքում Ամեն տարի նոյեմբեր ամսից սկսում է գրանցելը, փետրվարում աճագնում, ապրիլ ամիսներին նվազում է, նահանջում է, նահանջում է։ Ունի ցիկլիկական բնույթ վիրուսի տարածումը։ Եվ ուզում եմ ասեմ այսօրվա դրությամբ բոլոր հիվանդները վերապ պրոֆիլացված մանկական արևիկ հիվանդանոցում նույնպես վերաբուժական բաժանմունքը որպես սոմատիկ բաժանմունքում նաև ունենք պարկած հիվանդները, որը մոտ օրերին դուրս կգրվի։ Ծանր հիվանդներ վերակենդանացման բաժանմունքում չունենք։ Ճիշտ է, այս սեզոնին գրանցումը սկսում է մեծահասակների մոտ։ Մի քիչ աճը մի երկու ամիս առաջ երեխաներն են կազմած շատերը, հիմա նաև մեծահասակներն են դիմում բուժման։ Տիկին Բալանյան նշեցիք, որ ամենախոցելի խումբը, այսպես ասած, երեխաներն են, ինչպես նաև մեծահասակները։ Կա նաև այսպիսի մի խոսք, որ մեծերը նման են երեխաների, ըստ երևույթին նաև դա է։ Ա, պատճառներից մեկը, ինչպես նաև հանդիպման սկզբում խոսեցիք պատվաստանյութի մասին, ինչ տարիքում են ստանում եւ ինչպես են ստանում երեխաները պատվաստանյութը։ Ստացած մեր պատվաստանյութը մոտ 1600 դեղաչափ ստացել եք հումանիտար ճանապարհով կատարվում է Երեխաներին սկսած 6 ամսեկանից մինչև 3 տարեկան զրո 25 մլ, մեծահասակներին 5 մլ միջմկանային, ֆրանսիական պատվաստանյութ է, ունի բավականին բարձր արդյունավետություն, ասեմ, որ ամեն տարի մենք այդ պատվաստանյութը ստանում ենք, ցավոք սրտի ռիսկի խմբերի պատվաստման համար, բայց հիմա պիտանելիության ժամկետը մինչև հունիսն է, ցանկացողները, ովքեր չի շփվում հիվանդների հետ, կարող է դիմել երեխաները Արևիկ մանկական բուժմիավորում, մեծահասակների պոլիկլինիկան պատվաստանյութը ստանալով։ Ասեմ, որ շրջաններում ավելի ակտիվ են պատվաստվում եւ գրեթե շրջաներում բոլոր պատվաստված են մեզ մոտ ռիսկի խմբերը ովքեն դա առաջի հերթին այն անձինքին ովքեր շփվում են ամիջապես հիվանդի հետ որպեսզի իրանք չհիվանդանան բժշկատողները մանկաբույժները մանկատների սաները փակը կազմակերպություններով իրանք անհրաժեշտ է որ պատվաստվեն պատվաստանյութը անվտանգ է դա Փաստերովսկի պատվաստանյութի Ֆրանսիայից ներարկիչի մեջ է եւ կատարվում է միջմկանային կարող է լինի մի երկու օտակություն, տեղային ռեակցիաներ, կարմրություն այդուց, որը կանցնի։ Բայց ասեմ, որ ազդեցությունը 6 ամսից մինչև մի տարի, մյուս տարին նոր պատվաստանյութով է պատվաստելու շատ բարի։ Իսկ լինում են ծնողներ, ովքեր հրաժարվում են, եւ արդյոք դուք տեղյակ եք եւ ինչ միջոցառումներ եք ձեռնարկում նման ծնողների հետ։ Ասեմ, որ սանտարահամաճարակային անվտանգությունը բնակչության մի օղակը, դա բնակչության շրջանում սպეციფიկ կանխարգելման աշխատանքները, որը իրականացվում է պատվաստանյութերի միջոցով ունեն կառավարության որոշում, ոչ միայն գրիպի պատվաստանյութից են հրաժարվում, ցավոք սրտի վերջի տարիներին նաև պլանային պատվաստումներից են երեխաների հրաժարվում, ծնողներն են։ Ինչ որ տեղեկություն են ինտերնետից վերցնում, չգիտեմ, ինչ են մտածում, որ տենց հրաժարվում են, չնայած հրաժարվողների թվին մեր հանրապետությունում իմնակախարգելման գործընթաց կատարվում է բարձր մակարդակով մոտ շրջաներում 97-95% եւ ավելի, քաղաք Ստեփանակերտում 90 տոկոս եւ ավելի։ Պատվաստանյութերը ունեն մի հատկություն, այսինքն ամբողջ պատվաստված քանակակազմը բնակչության պահպանում է նաեւ չպատվաստվածներին։ Եթե մարդը կամ երեխան ունենում է անընկանություն, ինքը իրեն մոտ չպատվաստված երեխային էլ է Բայց ասեմ, որ պատվաստումների միջոցով այն հիվանդությունները, որոնք կախարգելվում են, կոչվում են կառավարելի վարակիչ հիվանդություններ։ Մեզ մոտ 11 հիվանդության դեմ կատարվում է կախարգելիչ պատվաստումներ՝ տա կարմրոկնա, կարմրախտնա, կալարախտնա, հեպատիտ B-նա, պոլիոմիելիտնա, պնեումոկոկնա, հեմոֆիլուս ինֆլուենցիանա եւ նախազորակոչիկների 15-16 տարեկանների, որբեզի երեխաները գնան բանակ, զորակոչվեն։ Մենք իրանց նախորոք սկսած 18 թվականին 15-16 տարեկաններում կատարում են 6 պատվաստում։ Երեխան 18 տարեկաններ են զորակոչվում են պաշտպանված։ Դա էլ կառավարության որոշումը մեր պետական օրացույցի մեջ ընդգրկած։ Ասեմ, որ մայրերը պետքա ուշադիր լինին 18 թվականին մենք ունեցել ենք կառավարելի վարակիչ հիվանդություններից, հատկապես կապույտ հեզից, որոնք երեխաները պատվաստվում են 3 ամսեկանից, ստանում են 4 պատվաստում, 3 պատվաստում, 1 հատ կրկնապատվաստում։ Այն երեխաները, ովքեր թերի են պատվաստվել, այն երեխաները, ովքեր հինգվալենտ պատվաստունիթի մեջ չեն պատվաստվել, կամ հրիվության չեն ստացել պատվաստանները, կամ մայրերը հրաժարվել է, ունեցել եք 16 դեպք կապույտ հեզի տակարավարելի վարակիչ հիվանդությունը։ Պատվաստված լրիվ կուրսը ստացած երեխաները չեն հիվանդացել։ Կոչ անում մայրերին, ծնողներին, Ա մի հրաժարվեք պատվաստումներից, մի հրաժարվեք։ Եթե մանկաբույժը որոշալավեր երեխան առողջ է եւ ենթակա է պատվաստման, ժամանակին դիմեք պոլիկլինիկա։ Քանի որ վախ հասակում, այսինքն եթե օրացություն նշված է 3 ամսեկանում պետք է սկսել, մի ձգձգեք, գնում եմ մանկական կոնսուլտացիա եւ հաճախակի լսեմ, բժշկի ջան, մի քիչ մեծանա հետո, մի քիչ մեծանա հետո, բայց այդ մեծանալու շրջանում երեխան բարակում է։ Հատկապես կապույտ հայ այսօր մինչև 5 տարեկան երեխաները վարակվում են։ Պետք է երեխան տվյալ տարիքում պաշտպանված լինի։ Ծնողները դիմեն կոնսուլտացիաները եւ ժամանակին կառավարության որոշմամբ հաստատված պատվաստումների օրացույցով կատարեն երեխաների պատվաստումները։ Մի հրաժարվեք պատվաստումներից։ Տիկին Բալան վերջին հարցս համաձայն եմ, որ ցանկացած հիվանդության դեպքում կամ ասենք վատառուխ լինելու դեպքում ցանկալի է բնականաբար դիմել բժշկի։ Ինչպես նաև դուք նշեցիք, որոնք են գրիպի, այսպես ասած, նախանշանները, հա, եւ անպայման հորդորեցի, խնդրեցիք, որ เป զի ժամանակին դրանքի հայտ գալու դեպքում բնականաբար դիմեն բժշկի։ Իսկ մեզ մոտ դերևս մնում է, ապրում է ժողովրդական բժշկությունը։ Դուք հերքում եք ժողովրդական բժշկությունը։ Ոչ, ժողովրդական բժշկությունը կարող է լինի որպես լրացուցիչ մոտեցում։ Այսինքն, հաճախակի օգտագործել հեղուկները կամ վիտամինիզացիա բանա սննդի մանկապարտեզներում վիտամինիզացիա, C վիտամինով հաճախակի օգտագործել բանջարեղեններ, մրգեր, դա չի բացառվում։ Դա միայն օգնում է, թիթվացնում է հիվանդի վիճակը, բայց դրանով լարիվությամբ ուժել չկարելի նաև պետք է չի ապակենվում մեզ վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ ունենք հակավիրուսային դեղորայք է հակավիրուսային դեղորայքը անհրաժեշտ է նշանակել, հենց պետք է վիրուսների նկատմամբ հակաբիոտիկները չեն օգնում պետք է անպայման տամիֆլու դեղորայք օնեք, միջինցամության հիվանդներին տալիս եք եւ դեղորայքը հակավիրուսային որեք օգնում են շուտ ապակենվի հիվանդը։ Նախարարի հանրարականավ ամեն շաբաթ տեսչության մասնագետների կողմից հանդիպումներ եք ունենում արևիկ բանկական հիվանդանոցում նախադպրոցական եւ դպրոցական հիմնակների բուժքույրերի կատարում են մեթոդական օգնություն վերցնում է տվյալներ ամենօրյա ինչքան հիվանդ երեխաներ ուղարկել են տուն։ Այդ հսկողությունը մենք տանում ենք։ Տրանով իմանում ենք ամեն օրյա գնում է աճ կամ նվազում։ Դա տանվում է, լինում է։ Այո, եւ արդյունքների նույն մակարդակի վրա է գտնվում հիվանդությունը, հա, արդյունքները ստանում։ Արդյունքների ամփոփման նվազել հա։ են, նվազել են, նվազել են։ Հունվար ամսում, դեկտեմբեր ամսում նվազում է գնացել, հիմա փետրվարը մի քիչ աճ է գնացել։ Ապրիլ ամսում էլ սկզբից կունենանք նվազում։ Բժքույրերի հարց են տալիս, հետաքրքրվում են, ինչ միջոցառումներ իրականացնել, ասեն, որ բոլոր նախադպրոցական դպրոցական հիմնարկներում կատարվում է բոլոր հակահամաճարակային միջոցառումները, այսինքն ամենօրյա առավոտ ջերմության ֆիլտրի ժամանակ հիվանդ երեխաներին ուղարկում են տուն կամ մեկուսացնում են բուժկետի մեկուսարանում, մինչև ծնողը գա երեխային տանի տուն։ Բացակաները թեկուս շատ են, բայց ոչ բոլորը հիվանդ են, այն պատճառներով չեն հաճախում դպրոց։ Իսկ հիվանդ երեխաներին ուղարկում են եւ ծնողներին տեղեկացնում են, որ երեխաներին տանում եք տուն եւ անմիջապես կանչում եք բժշկին։ Հիվանդ երեխաները, ովքեր 5 օր եւ ավելի չեն հաճախում մանկապարտեզ կամ դպրոց, ընդունում են տեղամասային բժշկի տեղեկանքով։ Այսինքն երեխան չմնում անտես։ Հիվանդ երեխաները հաճախում են վարակելիության շրջանը ավարտից հետո։ Ստանում է իր բուժումը, լավանում է, լավացումով հաճախում է։ Մյուս վարակիչ հիվանդություններից ջրծաղկի դեպքեր ունենք, թեթևակի ոչ կարաբերելի է ջրճաղիկը ունեք ջրճաղիկի դեպքով եզակի քթեշի դեպքեր ունեք դամակական վարակիչ հիվանդությունները ոչ կառավարելի վարակիչ հիվանդություններ են պատվաստումներ չեք կատարում Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր համաճարակաբան Կարինե Բալայանի հետ։ Ավարտեցինք օրվա թողարկումը։ Ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։